üçün yəni necə olmasa da cəmaat olaraq qulaq asırıq. Onların çoxu qəbul dili digər cəmaatdan var. Hə. Biz yəni qəbul dili. Hətta mollaların da çoxsu məsələn bizlə razıdırlar. Deyirlər siz düz deyirsiniz. Lakin bəzilər deyir ki, cəmaat mən daşa basar, kitə basar. Bəzilər deyir ki, mən bəs necə qazanım? Aydındır? Hə. Və s. və s. və s. Ona görə lazımdır. Yəni, e, sənin öz siyasətin olmalıdır. Yəni, bax, Rasul sallallahu aleyhi ve selləm ən xalis müşriklərlə yaşayırdı. Xalis, müşriklərlə. Peyğəmbər sallallahu Kəbənin atına bütlər idi, gəlib orada namaz qılırdı. Hətta təhqir edirdilər onu. Hətta bir dəvə səcdədə təhqir edilər və e, zibil gətirib atdılar başına. Fatıma radiyallahu anh gəlib təmizledi. Yəni, o dərəcədə. Lakin insanlarla münasibət, qonşuna münasibət, qohumla münasibət, Allah hamısı mühümdir. Aynılı, Peyğəmbər salasən qonşusu Yahudi idi, getdi onu ziyarət eləməyə. Aynılı, birsə, nədir, nədir, biri araqçəndir, lakin dindirsən, deyəcək, elə müsəlman olacaq ki, axırda cihətdə əhl-i beytdir göy ki. Əhl-i beytdəndir. Yəni, cəmaat əslində qalıb, din var. Aydındır, sadəcə o proseslər ki, mərhələlər ki, keçdi, kommunizm və s. Sonra molla devri və s. və s. Onlar hamısı insanları biraz uzaqlaşdırıb haqdan, Quran, sünnədən. Sadəcə onu gətirmək lazım. Onu gətirmək sən yumuşaqla, yavaş-yavaş. Yəni, dəvətçi həkimə oxşayır. Elə ki, yəni həkimsən. Hansı həkim xəstə girəndə yana qışqırırsa, çıx bayra, sən kafirsən, sən şey, bidətçisən, sən beləsən, çıx bayra. Və mənə yanıma gəlmə. Elə şey yoxdur. Aydındır. Gəl otur. Soruşur, harun ağrıyır. Ne üçün soruşur? Nə qədər çox soruşsa, o qədər düzgün diaqnoz yazır, təyin edəcək və düzgün dərman yazacaq. Ona görə də əsas odur ki, bax, düzgün insanlara çatdırmaq. Hər bir sözü yerində, vaxtında. Bax, əsas odur dəvətdə. Əsas odur. Fikir və söz, bu, bu qaydanı biz hardan götürürük? Quran-ı kərimdən. Quran-ı kərimdən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yolundan. Quran-ı kərim neçə ilə nazil olub? 23 ilə. Hamısı birdən nazil olsaydı, hətta möminlərin anası, münafiqlərin yox, möminlərin. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, deyir ki, əgər o saat nazil olsaydı ki, zina eləməyin, o saat nazil olsaydı ki, içməyin heç kəs tərk eləməzdi. Lakin yavaş-yavaş. Fikir verirsən, Allah subhanətə alə gör necə? Allah subhanətə alə elə ki, hazır olurdular nəyəsə göndərir də, hə, indi bunu eləyə bilərsiniz. Elə ki, hazır olurdu, sonra göndərirdi ki, bax, bunu indi eləyə bilərsiniz. Yəni, vəziyyətə görə vəziyyəti görə məsələlər qoyulurdu. Və bu mühümdir. Yəni, qardaşlar fikir versinlər belə məsələ. Çünki dəvət alınmağı üçün mütləq o qaydalara rayət eləməlisən. Baxmalısan. Dəvətçi alan məsələn tələsməməlidir. Dəvətçi alan səbirli olmalıdır. Elm öyrənməlidir. Çünki dəvət elmə əsaslanmalıdır. Dəvətçi alan birinci özü əməlləməlidir. Aydındır? Dəvətçi adam tez istənməməlidir. İştəbə istəyir. O Tufeyl radiyallahu anhu, Tufeyl ibn Amr. O e, gəlir öz qəbiləsindən. Deməli, e, Məkkəyə. Bu da şair olur, hörmətli adam olur qəbiləsində. Gəlir Məkkəyə, vaxtı Rasul sallasa Məkkədə idi. Qureyş bunu görür, tanıyırlar, hörmətli adam olur. Başlayırlar bunu başlamaq ki, bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi danışmağa ki, belə var, qulaq asma ona və s. və s. və s. O da deyir ki, o da qulaq astım, o da mənə təhsir elədilər ki, qulaqlarımı taxdım ki, eşitməyim eşlə. Birdən eşidənəm Muhammed əsəcən, sallallahu aleyhi ve sellem. O vaxtda Peyğəmbər sallallahu aleyhi Kəbəyə gəlir, dəvət edir. Dəvətli Qurandır. O Tufeyr radiyallahu yaxınlaşır, görür, eşitmir hələ. Sonra ağlına fikirləşir. Deyir ki, qardaş, bir çıxardım bir qulağımı görüm nə deyir də. Çox şey deyirlər mənə. Aydındır. İndi də misal deyə. İndi də deyirlər, onlar belədir, onlar belədir, onlar belədir. Bəs Allah, Allah sana ağıl verir. Bir otur bir qulaq as da. Gör nə deyirik biz. Aydındır. Züfər radiyallahu anh deyir ki, Hələ bir qulaq asıb görür nə deyir də bunu. Bunlar çox şey mənə deyiblər. Ki, belədir, belədir, qulaq asmalar və s. Neysə qulaq asır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ayə surə oxuyur. Tufeyl görür ki, şair olur da özdə. Görür ki, yox, bu insan sözü deyil. İnsan sözü deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam eləyir qulaq asmaya. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm evinə gedəndə deyir ki, mən də səninlə gedəm, qulaq asmağa davam eləməyə. Nəysə otururlar evdə, e, İslamı qəbul edib. Fikərsən, öz ağlını işlədəndə İslamı qəbul edir, əlhəmdülə. Çox şey deyirdilər ona. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, indi isə ged öz qövmünə onlara dəvət elə. O gedir bir müddət. Sonra gəlir, deyir ki, ya Rasulallah. Mən onlara hidayətə dəvət elədim, istəmədilər, gəlmədilər. Sənə tərəf çəkdim, istəmədilər. Bir dənə bəddua elə, olan məhv olub yesinlər. Bu təbii ki, biz olsaydı, deyərdi, bəddua eləm qonşulardır, qonşu kətlərədir, deyərdi, istəyir ev lağımsın. Hə. Lakin, şübhəsə Rasul salsın. Rasul salsın nə dedi? Dedi ki, ya Rəb, onlara hidayət ver və onlara gətir yanma. Ona bax. Məsələ səbir, tələsməmək, xaya gedməmək, insanlara həris olmaq ki, dinə gəlsinlər. Şəhərsən? Çünki peyğəmbərlər gəlib insanları dinə çağırsınlar. Öldürmək, ə, öldürmək lazım deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlib. Dələ Allah təala bir də bəla göndərə hamısını öldürərdi, qutardı, işlər bitdi. Peyğəmbərlər həris idilər ki, insanlar İslam'a gəlsin. Və həqiqətən də hicrətin 7-ci ili, qardaşlar, hicrətin 7-ci ili Tufay radiyalan qəbiləsi ilə gəlir 90-a yaxın alənə. Alənə. Gör, Peyğəmbər satqa eləmişdi. Allah hidayət ver, Allah gətir yanıma. Fikirsən? Gör, səvir, yoxsa dua eləsəydi bəddua, halak olardılar, gedərdilər, qutardı, istəyi bitərdi. Lakin səvir, hikmət, Budağı görmək. Sən indi fikirləşmə. Sən bu ağacı əkkinə, səndən sonra gələn bu ağacı xidmət edəcək, o birisi də gələcək bəhrəsini alacaq. Sən istəyirsən, əkəsən və hələ bəhrəsindən də yiyəsən özün indi. Bu da mümkün deyil. Nə üçün, qardaşlar? Bax, Peyğəmbərlərə. Yəni, Nuhdan yaxşı olmaq istəyən, İbrahimdən yaxşı olmaq istəyən, İsmaildən, Musadan, İsədan, Rasul sallallahu aleyhi Ona görə nə üçün deyilir ki, Quran oxumaq, Quran oxuyanda insan orada yazılıb necə hərəkət eləmək. Və Peyğəmbərlərin həyatı orada qeyd olunub, hələ belə yox. Qeyd olunub ki, necə hərəkət eləyək. Aydındır qardaşlar. Ona görə Musanın həyatını bilən, İsa'nın həyatını bilən, Rasul Salsın həyatını bilən, e, Nuhun həyatını bilən, o saat öz dəvətinə müqayisə eləyəcək, tələsməz, ibrət ala olan, onlardan həmişə ibrət ala. Aydındır, lazım öyə tələsmək və s. Dəvət biraz rəhimli, mülayimli istəyir. Şiddətli olmaq olar bəzi yerlər. Bu zola dəlillə Cümə günü əsas bizə problem cümə deyil. Bir görsən cümə gəlirlər, başlayıb danışmağa. Yenə də cüməni qurmağa. Başlayırlar danışmağa. İndi ikinci cümə idi. Cəmanəti yedirlər. Hələm heç nə demir. Amma belə qorxurlar. Yox, müvəqqətidir. Çıxıb şəhərdəki məsciddən birində. Qardaş Ramazanda daha gördülər bizim sübh namazı bizdə dolur məscid. Xarab sürək, zəmi sürək. Var qalda belə görürlər, gələn yoxdur. Söhüş qoyublar, şu tamamı gəlməyəm. <laughs> Söhüş qoyublar. Yox, qardaşlar, eşitmişsən. Birinci deyib ki, gəlin, belə olmaz, vahabilər keçir bizi. Gəlmirlər. Sonra deyib ki, Allah lənət eləsin gəlməyənə. Ondan sonra ikinci söhüş olub. Balaca boy imam şey var, axındılar ona. Qəvəzi var. O da 2-3 gün gəldilər, sonra yenə yox oldular. Sofiyada da biri var, birazdan iyi başladı. Hə. Türkü kimi gizlənə gizlənə bər. 6-7 zondan gəlirlər belə sünnə Dalaşdırıb gələndə görürüz. Şərəflərin əleyhinə kitab yazılır. Belə naməyə Bir də hasibat olunur, cümə tərkini. Ona görə Cümənin hasibat olunur tərkini olar. Biz insanın açarısının namaz, cümə namazı qılınmaz. Deyir kimi də qılmam onun arxasında. Allah o məsələ biraz yəni baxmaq lazımdır da, yəni məsələyə, adama. Məsəl üçün, yəni, məsələn, yaxşı adamdır, deyirsən, deyir, danışır, bağlı, falan, deyir, məsələn, məsələn, bizə bir mesaj var səhərdə, uşaqlar deyir ki, bəs, onun peyi var, obyekt kimi işlədir. Ha. Sonra dedim ki, gen soru şundur. Cəmaatı içində yox, təşvətə. Yəni, yaxınlaşıb qardaşlarım biri deyib belə, deyir, o pilim zadı yoxdur, düzdür, pirə gedirəm. Hı. Orada Allaha dua edirəm. Amma deyir, şey, belə obyekt imzal. Ha, yəni, aydın oldu. Onun görə hələ o anda bir nəfər gəlib soruşsun dəqiq əqidəsinin fala baxırsan. Əgər fala baxırsa, əgər baxıcılıqla məşğuldursa, əgər başqa məscid versə, ora gedin. Əgər, əgər yoxdursa, baxır o adama. Məsələn, elə məsciddə var, kələ problem var. İmamda ancaq o imam baxıcı, yəni. Ancaq, ancaq cümə günü gəlir, cüməyə. Başqa vaxtı gəlmir, yəni məscid qardaşlarındır. Yəni, siz baxın vəziyyətə. Əgər doğrudan adam əqrəsi bu cür xarabdırsa, dəqiqləşdirin. Yəni, şayənlə gedməyin. Dəqiq olsa, onu bildirin. Ona bildirin. Əgər israr eləsə ondan sonra, hə, ondan sonra əgər hələtsə, arxasında, arxasında onda çəkinin. Əgər hələtsə vəziyyət. Mənim məsələn, qonşu cahil idi, o dedi ki, mənə filan kez filan işlə məşğul olur. Mən işitmə. Yox, cahilin sözlə şeylə dəqiq bir şey. Getmək istəyirik gedə oynayanın gücdən tək. Qazdan pala bol. Ola bilər getmək istəyər cahil. Mənə yama dərdə məçisi gəlirdilər. Ki, oldu da kitabı açda. Ola bilər o da gündə geri iqaməti yana kitab açdı bana. Mən deyirəm, ay salam, mən belə şeylə məşğul olmuram. Aydındır? Onu dəqiqləşdirin. Şey, olub görən nə olur? Məncə namazcılan var, Görmürlər. Yəni özünlə danışmısınız? Özünlə soruşurlar. Özünə görür, danışıram, belə şey. Özü danır. Amma bir manata saata zat verir. Amma görən olur. Yəni də ulanı kimi şey eləyirsə o heç, o dəli. Mollalıq zat, fatih. Mollalıq eləyir. Hə. O heç, o ola bilədir. Sən e, dünyanın belə sən məsələyə biraz şey yanaşın. Tələsməyin. Məsələn, dünyanın çox yerinə baxanda müsəlman ölkələrin imamların çoxsu bidətçidir əşaridir. Düzü bu heç əqidəsi yoxdur, aydındır, heç bilmir nə qədədədir. Amma məsələn, elə, elə imamlar var ki, əşariliyi təbliğat eləyir. E, elə imam var ki, bilim, maturidiliyi təbliğat eləyir. Məsələn, Türkiyəni götürür. Türkiyənin imamları hamısı maturididir. Əqidədə maturididir. Əqidədə maturididir. Murciyə yaxındır. Yox, əşariləri yaxınlardır. Bir də şey var. Məhsəbdə də qatı hənəflərdir. Lakin bu baxmayaraq heç bir alimimiz deməyib ki, Türkiyədən də imamların arxasında namaz qılmıyor. Düzdür, elə məscidlər var çəkinginə. Türkiyədə də, Türkiyədə məscidlər var, həyəti qəbir sanlıqdır. Amma elə məscidlər var ki, qəbri yoxdur həyətində, ona görə problem yoxdur. Aydındır, bu imam məsələsi biraz, sən, hə, bu biraz hikmətli olmalı. Özü məsələn, götürməsən sikim yeri, bir dəyə məscid var sizdə, rayonda. Rayonda yoxsa, həm də rayonun mərkəzində də. İki dənə, birində, Nə o heç aydındır, o heç bizlik deyil. Hə, söhbət gedir bundan. Birinci, belə şey olanda həmişə çalışın imamla gözəl ünsiyyət qurun. Aydındır. Ola bilər imam sizə həqiqəyə görə yox, prosta nə də sözünü bulatmırsınız, ya o sözündən keçirsiniz zat, o da başlayır açıq-aydın düşmənçilik eləməyə. Yəni, biraz belə şey olun, yəni lazım da öyle olmaq. Çünki xüsusən də biz e, nə üçün eləyirik bu? Dinimizə görə. Deyirik, hər şey süskünə, batil şey, küfrə qədər, yox. Lakin hər şey olanlarda bir belə axsaqqal seçir, onunla danışsın. Demə, kim onunla yaxşıdır, din ona belə düzəldin də məsələni, yəni ab-havanı düzəldin. Şey, qardaşı dəqiqətlə ki, cümə namazını alırlar, gəlir ki, cümə namazına, bu da çıxıb gedirlər. Onlar hə, biraz o problemdir də, biraz problemdir. Biraz ən salamatı belə, bunu böyük alimdən gələk, soruşaq. Amma bu əməl də dəvətə xeyri yoxdur. Bu əməl də dəvətə xeyri yoxdur. Yəni o hər namazda oradadır, yoxsa? Yox, e, bilir ki, məsəl üçün qardaşlar onun damında durmur, imin o gəlir cümə günləri. Yox, bir dənə cümə gündən başqa gəlir yenə. Gəlir, gəlir gələn vaxtları olur. Hə. Gəlir? Sizə deyir, amini səsi demir. O, heç. Onu qulaq asa bilərsiniz. Ona, ona, onda problem yoxdur. Yavaşla. Əgər desə ki, amini səssiz verir, o problem yoxdur. Yəni, o şeylərdə ki, e, subhəyə gedə bilərsiniz güzəşdə. E, gedmək olar. Yəni, o şeylər ki, güzəşdə gedmək olmaz, olmaz. Yəni, aminə görə ixtilaf eləməyin. Onda əgər hələtsə, əgər hələtsə yazın. Yazın, şikayət eləyin. Şey, adam da tanıdır, tutmaq olar, da olar. Yox, yazın, yazın, şikayət edin, e, onu dəyişdirin və salam. Yəni, qanuni şəkildə də, qanuni şəkildə, yəni, e, sizin, yəni, məsələləri həll eləməyə yolları var da. Aydındır, birinci danışıqla, xoş dillə, zadla. Əgər görürsünüz, əvvələ əgər təhqirli hissəsi az sizi, qanunla pozur. Təhqirləmək olmaz axı. Həm dillə, dini qanunlar, o birisi qanuni qanunlar lazımdır heç nə. Şikayət yazın ki, belə-belə, gəlir məktəbdə təhqir eləyirlər və s. və s. Çox sözüm onlara yazıldı. Hə. Sənə görə yemək lazımdır. Valla, heç də olmaz. Heç də olmaz. Adam işləyir də, o işlə məşğul olsun. Çox bizim iş, bizim iş olmasın. Hə, yəni siz sadəcə məsələni belə həll edin. Yəni heç olmasa yazsınız, heç olmasa lab, onu dəyiş məsələdir, heç olmasa o artıq özünə fikir verəcək. Yəni məsələni belə həll edin. Amma hər şeydən qabaq birinci hikmətlə, danışığına, birinci gözəl münasibət qurun. Hətta nə ki, imamı, ümumiyyətlə, kəndi mollasına, lazımdır ona kontra getmək. Əksinə, ona hörmət elə, axsaqqal, necə olsa axsaqqal üçün hörmət elə. Səndən böyükdür. Və ona gözəl münasibətdə, əlhamdülillah, sonra dəyişir. O, sadəcə siyasət olmalıdır, insanın hikməti. O, bir şeyxlərdən biri, məliyyən alimlərindən biridir. Şeyx deyir, getmişdi Hindistana, bir dənə meçiddə hər namazdan sonra e, Muhammed Əbdülvahabı lənətləyirdi. Söyürdü və s. Yəni, dalınca danışırdı şeyx. Deyir, bir gün bu da neynir alim? Deyir, neynədim? Deyir, götürdüm kitabın əvvəl səhvəsini, harada şeyxin adı var, çırdım onu. Kitab tohidi. Çırdım əvvəlin adını. Gəldim ona özü oxuyan idi. Həvəskardı elmdə imam. Gəldim dedim, şeyx, mən təzəyə, yəni, bu kitabı oxu, gör məsləhət oxumaq yoxsa yox. Hə, kitab tavizdə bir gündə oxumaq olar, iki günə. Hə, sən həris kitab oxuya, oxumaqda həris olan şey işlədir. Hə, deyir, bir neçə gündən gəldim sonra deyir, ay, lakin, də əladır. Hə, Dedi, bilsən o kimdir? Dedi, sən hər gün onu təhqir elədiyin adam. Əlhamdülillah, sonra o, o imam əhlüsünlə böyük alməni oldu Hindistanda. Lakin ki, gör səninlə düzgün attın, yanaşma. Elə lazımdır, ha, sən beləsən lazımdır, olan kontra gedmək. O şey xeyrimizə deyil, qardaşlar. O şey xeyrimizə deyil. Məsələn, o da molladır, məsələn, mollalar tutaq ki, gedib danışır məclislərdə, məclislərdə cəmaatdır, cəmaatdır, inanır da olaraq. Hə, cəmat inanır. Hə, özü də e, bizə qarşı elə təbliğat gedir ki, gör ki, biz İngiltər cəskarıyıq, Angliyanın. Gəlmişik burala, bura və şey eləməyə, e, fitnə salmağa və s. Belə təbliğ olmalı. Təbii ki, bu aydındır, bu yalandır. Amma baxmada cəmat inanır görsən çoxsu. Sonra bu nəyə gətirib çıxardır? Sənin dəvətə mani olur. Sən dəvət edəndə o sənin qəbul eləmirlər dəvəti. Amma biraz hikmətli olun, biraz məsələləri həll etməkdə tələsmək lazımdır. Biraz başa düşürəmək çox, çoxunu calanır, hə, dözmür, deyir, bu nə deyir, nöş danışır bu? Çıxıcı olan vaxtı gəlməyəcəm bura, zat, belə şey lazımdır. Ona görə siz məsələni baxın, başqa yolla həll edə biləcək. Amma yox, doğrudan məlum olsa ki, məlum olsa, ona bəyan olunan sonra, o baxıcı ilə məşğul olsa, onun arxasında düzgün deyil namaz qılmaq. Bəzi hallarda əgər görsəz ki, çəkinə bilməsəz, çəkinə bilməsəz, qılın, lakin sonra təsdən qılın. Laf belə olsa. Amma hər şeydən qabaq məsələ, yəni gətir o həddə qoymayın çatsın da. Yəni burada yollar var, əlhamdülillah, özünüz bilirsiniz. Danışıqlardır, sonra əgər e, təhkir etməli şeylər isə, e, yəni məlum oldu necə. Yəni belə həll edin problemi. Yəni sizin məsələn tutaq ki, getməməyiniz birinci olan xeyrinədir. Onlar elə istəyir ki, biz meçidə gedməyək. Aydın ərdən gəlibdən pulu qoyurlar meçidə ki, nədən sələfələr gəlməsin. Ona görə əksinə, belə məqamda hikmətli ol, səbirli ol. Qıcıqlandırma olmaz. Hə, yəni qıcıqlandırma olmaz. Lazımdır. Yəni, mollana nə işin var? Mollamidir. Aydındır. Yəni, e, insanlar qamdadırlar ki, şirk ilə ən böyük günah. Ən böyük günah ilə. Biz biz də Allah subhanətə yollayıb, biz onları başa salaq. Biz dəvətçilərik hamımız. Çünki biz hakim verən, hakim də öyrəyik biz. Qazılar da öyrəyik, biz dəvətçilərik. Aydındır, bizə də maraqlıdır dəvət, dəvətin maraqları. Düzdür, o demək deyil, dəvətin maraqlarına görə hər şeylərinə gəldi. Suski ilə yox. Lakin ədəbinə, faydası var bunun. Aydındır. Yəni, bu fikir verin buna. Çünki qardaşlarda çoxsu cavandır, biraz ola bilər, həyat təcrübəsi az olur. Yəni, görürsən, problemlər yalanır və gec-gedə qızışır və sonra o problemi əsləhə həll eləmək olmur. Və sonra xırdalayırsan, xırdalayırsan, görürsən, yenə qardaşlarda da problem olur. Yəni, səhv qardaşlarda olur. Yəni, belə şeyə fikir verin. Ona görə siz indi burada rayındasınız, yəni siz gedib başqa yerdə namaz qılmanızsa, ola hamının qabağında görürlər, cəmat çəkər, doğrudan ev, bunlar başqa şeydir. Allahın evi vardır, burada qılmırlar. Halbuki sənə başı qulaq asmırlar dəvətdə də. Aydındır, onlar deyirlər, amma bunlar nəsə qeyri-adidir. Əksinə, belə məsələ həll eləməyə çalışın. Hələm də yollar var. Aydındır, qardaşlar. Yəni, biraz şey olun, yəni, biraz lazım da ölür. E, həm də bilirsiniz, e, üstə müəyyən fikirlər var dəvətə qarşı, müəyyən dəstələr çıxır dəvətə qarşı, dəvət dağıtmaq üçün. Məsələn, təkfir fikirləri, Yəni o cəmaatlar da fikirlərin ən birinci məqsədləri alimlərdən və məscidlərdən insanları çəkindirmək. Onlar deyilər ki, məscidə gedməyin, kömək yoxdur. Mehdi gələndə qılacaq gör ki. O birisləri oxşayırıq. Onlar Mehdi gözləyir. Yəni, cümə qılmaq üçün nəyə ki, gözləmək lazımdır. Aynındır. Və əsas da dəlillər nədir? O danışır orada. Deyir ki, cümə nə üçün qılınmır? Çünki deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə olanda cüməni qılmayıb, lakin Mədinədəki siz qılın. Deməli, bundan nəticə çıxardıblar ki, bu dəlildir ki, küfür diyarında cümə qılınmır, cümə İslam diyarında qılınır. Lakin dəlilə fikir versə, bu dəlilə baxsaq, yəni Allah, Allah subhanə həmizə ağıl verib də, yəni İbn-i Teymi deyir ki, rahimə Allah, bidət əhlinin gətirdikləri dəlillər çox olan əleyhinə olur onların ələ, onlara qarşı olub. Əli fikir ver, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə qılmayıb, çünki darul küfür idi. Düzdür. İbn-i Teymiyyə deyir ki, rahimullah, darul küfür, darul İslam əhali ilə götürülür. Əgər əhali müsəlmandırsa, darul İslamdır. Əgər əhali kafirdirsə, darul küfürdür, çoxlu. Ona görə deyir, misal çəkir Məkkəni. Deyir, Məkkə əhalisi müşrik idamsı, kafir idi qüçpərəst idilər, darul küfür idi. Elə ki, İslamı qəbul edilər, darul İslam oldu. İndi Peyğəmbər salasa Məkkədə qıla bilməyib. Ne üçün? Hüküməni. Cəmaat namazı da qıla bilmirdi. O demək deyil, cəmaat namazı darul küfürdə qılınmır. Lakin deyirlər ki, Məkkədə qılıb. Yaxşı, gəl belə verəyim. Məkkə o vaxt məyər darul İslam idi. Məkkədə darul küfür idi o vaxtı. Hə, daha doğrusu Mədinə. Mədinə də onda daxil küfür idi. Yəni, onlar elə bilirlər ki, kəlli deyiblər, fikirləşməyiblər. Elə biliblər ki, Məkkənin darı küfrü aydın olduğuna görə, fikirləşməyiblər ki, Mədinə, Mədinə də xanım darı küfrü idi. Və yəni, darı küfrdə qılınır cümə. Sadəcə Peyğəmbər salsı niyə üçün qılmayıb? Tək idi, dağınıq idi, adam az qalmışdı Məkkədə, çoxca icrət eləmişdi sahabələr. Ona görə Necə ki, məsələn, götür rafisləri, Əli ibn Əbi Talib, e, Öməri şəhənin aşağı salmaq üçün Əli ilə Fatiməni veriblər qabağı. Lakin fikirləşmirlər ki, Öməri pisləməklə Əlini də pisləyirlər Fatiməni də. Necə məsələn deyir ki, Ömər gəldi, radiyallahu anh, bir yan qapıya qoydu. O ki, Fatıma qaldı qapının arasında, hələm də hamilə idi. Deyirəm, Əli ibn Əbi Talib harada idi? Deyir, oturub tamaşa edirdi. Ah, belə səbir olar. Yəni, Öməri təhqir eləyib, lakin o bir tərəfi təhqir eləyib, o bir tərəfi fikirləşməyib. Hansı ki, o belə deməyinə o bir tərəfi də fikirləşib, təhqir eləyib. Aydındır. Bizə görə Əli ibn Əbi Talib kişi adam idi, ha? Heç vaxt razı olmazdı ki, nə Ömərin, Əbu Bakır onun yoldaşından vələ eləsinlər. Heç kəs razı olmaz. Hə? Ona görə qardaşlar, yəni bizə təlində belə şey var. Onlar dəlil gətirirlər. Dəlil gətirirlər hansısa dəlildən bir hissəni nə, nədir? Məqsədlər. Dəlilin o birisi hissələrinə fikir vermirlər. Hansı ki, dəlil tam gətirəndə görsən, olan əleyhinə deyil. Olan xeyrinə deyil. Ona görə qardaşlar, bax, biraz təbii ki, hamısı bu sənə yenə qayıdır nəyə? Elmə. Elmə, qəbul eləməyə. Həmçinin belə ixtilaflar düşəndə biləndir sizə, qardaşlar, bir də məsələ deyim ki, ixtilaf, belə böyük ixtilaf, hansı ki, o ixtilaflar ki, cəmata aiddir ya. Ola, ola bilər, tək sənə o heç. Burada həll eləyə bilərsən. Amma o, hədis, o, o hadisələr, o ümumən qardaşlara hamısına aiddir, dəvətə aiddir. Məsələn, sən yaşadığın yerdə. Onu dərhal hələn başlamayıbsa, artıq iyi gəlir dərhal ged qardaşların yanına, bilən qardaşların yanına, onlarla məsləhət elə. Aydındır ki, məsələni hələ, hələ təzə iyi gəlmiş həlləmək lazımdır. Bəlkə elə o vaxtda həlləmək olardı. Amma məsələ qalır, şir, bölüm, hə, bilməməzlikdəndir də, bölünmə baş verir, artıq elə dərəcə gəlir ki, lab, istəyir kim oğlu olsun məsələ həlləmək üçün çox əziyyət çəkir. O, bu da mühümdür qardaşlar, bunu da nəzərə alın. Yəni, cəmaata aid olan məsələləri hələ əvvəlində artıq çalış həlliməyə, məsləhət eləməyə. Uzaqlaş, gəldə soruşdunuz, mən bilməsəm, zəng edəcəm alimlərə, ən azından soruşacam. Deyəcəm ki, bax, bizdə vəziyyət belədir, belədir, belədir. Bax, bir dənə məscid var, biz neyniyik, nə hərəkət eləyək, hansı bizim dəvətə xeyr olur, hansı sünnəyə müvafiqdir ki, elə eləyək ki, Nə şiyansı, nə də kebab. Aydındır, qardaşlar. Sən məsələn belə həll edin. Yəni, tələsmək, bilməməzlikdən sözlər demək, hərəkət eləməyə görsən nəticəyə nə çıxır. Nə, nə çıxır, xeyrimizə işin olmadı bu söhbətdən. Əksinə zərər. Cəmaat bölündü. Onlar da onu istəyirdilər. Bölünmək nə deməkdir? Zəifləmək. Aydındır. Zəifləmək də nə deməkdir? Çoxsu olanlar da sonra sonda dindən çıxır. Və ya hələ namazdan güclə qılırlarsa, o heç nə deyilir, heç nə. Çünki şeytan güclü mömindən qorxur. Aydındır, güclü mömindən qorxur, narahat olur həmçə şeytan. Ha, budur qardaşlar, belədir, bu qayda məsələ belədir həll olmalıdır. Aydındır? Bu dəqiqədə o toxum ki, var ya, hə. o belə deyil. Bu dəqiqə, hə, yəni çox, sən necədir? Elə, məsələn, qardaşlar var ki, adam istəmir ki, məsəl üçün, şey olsun. Yəni düşüb o toxumcu hamı bir-bir görsən ki, bu getdi, bu buradan getdi. Problemdir, problemdir. O problemdir. Bilirsən nə üçün? O ümumiyyətlə bu hal-hazırda sələfi dəvətə hədəfdədir. Yəni e, sələfi dəvəti nə ki, burada ümumiyyətlə dünyada. Yəni sələfiliyi ilə bağlı ilə elə adamları ki, o adamlar heç bir sələfinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin nə üçün? Sələfi dəvətin qorxu. Bu dəvətdən cəmatı qorxumaq üçün. Hətta qəzetlərdə də, indi də bizdə. Görsən, çıxır vahabilər, möhtərəcədə sələfilər. Aydındır. Yəni, hədəf dəvətdir. Hə? Nə bilirsən ne üçün? Hələ adamlar sonra artist olur, aydındır, artistlər olur. E, ya da başdan xarab olur. Yəni, birinci o cihad deyən adam, cihad deyən adam burada qalmamalıdır. Çünki əgər cihad farduleyndirsə, farduleyn nə deməkdir? Farduleyn o deməkdir ki, sən gedməlisən və qayda bilməzsən. Bir halda qayda bilərsən. Qələbə ya da ölüm. Fard olan budur. Ona görə o deyənlər ha, fard olur. Ona o Əli bin Əbi Talib kimi o söhbətdir. Qapı. Sözü deyib kimlər arxasın. Ki, hə, belə deməklə onlar özləri kafir çıxır. Hər gün günahdadırlar onlar. Çünki fard ol, e, namaz fard olandır qardaşlar. Olmasa günahdır. Hə, mən deyirəm, namaz e, fard olandır, özümə qılmıram. Özüm də namaz qılmayan kafir görürəm. Məsələn. Onlar kafir görür axı ən birinci məqsədlərindən biri, deməli, sən namaz qılman kafirdir. Yoxsa gedməyəcək. Vaqon gedmir. Hə. Mən deyirəm, namaz qılmayan, mən demirəm, olan fikirlərində də namaz qılmayan kafirdir və ə, e, namaz fərzdir. Özüm də qılmıram. Onda mən nə olur? Avtomatik birbaşa özümü kafir sayıram. Xəbərim yoxdur. Onlar da deyir, cihad farddır, fardoleyindir. Farqul etsən, sən gedməlisən. Sən burada qalmağın düzgün deyil. Onlar çox vaxt deyəndə belə deyir, gedəcəm, gedəcəm, gedəcəm, deyəm. Gedən də öyle, hə. Hə. E, burası bəzilər var, hansılar ki, gediblər, düzü azıblar onları, alladıblar onları. Allah Allah bağışlasın. Amma elə uşaqlar var ki, heç danışmır. Birdən görürsən ki, a, şəkli çıxdı, bəs taliblər yanında öldürüblər. Elə çıxdan hələ gecə gündüz danışır. Sonra görürsən toyxanada manastıq eləyir, yəni neynir. Bunlar belə şəxsiyyət kimi şəxsiyyət deyirlər. Hə? Hər qardaşlar sadəcə fikir önərlər ki, birinci bu ideyalar salınıb ki, hədəf yenə yəni nədir? Dəvət, cəmatı bölmək, dəvətə zərər verməkdir və salam. Başqa söhbət yoxdur. Ona görə qardaşlar oyaq olsunlar. Məsələn, e, biz çoxumuz cavanıq, yəni cavan vaxtı belə şeyləri adam fikir verir, Onlar da nə, necə başlayırlar dəvətinə? Hissiyatlarla oynayırlar. Aa, gör orada bacılarımızı neyiniblər. Gör orada belirlər, belirlər. Eləyirlər, e, bu bizi də ağrıdır. Lakin məsələnin həlli nədir? Ha, söhbət sual budur. Məsələnin həlli. Məsələn, sən ona deyinə ki, sən deyən kimi gedək Afqanistana cihad eləyək, belə həll olunacaq, yox. Belə həll olunmayacaq. Misal üçün, deyək, Afqanlar udmuşlar da rusları. Sonra nə oldu? Özləri bir-birinə başlayırlar qırmağa. O vaxta qədər ki, milliyi yoxdur. İzzət də olmayacaq. Aydındır, çünki aldılar, sonra dedilər, aa, indi prezident hansı əqidədir? Sahib olacaq, hansı partiya? Xaricdən hansı, hansı partiya olacaq? Və belə düşdü, çəkinmə, şeytan da istifadə elədi, boşdur. Hə, ona görə, qardaşlar, Yəni o hadisələri görən sonra gəlib nəsə adama danışmağı və sonra və mən təcrübələn o qardaşına inanırlar. Şeyx, belə bir ayət yazılanlar ki, məsələn o sonra bomba bağlayıb partladılar. Deyirsən ki, yəni onun dəlilləri, deyir Quranda ayət dediyi bir çıxıyor belə bir ayə var ki, onlar ölənlər öldürülərlər. Belə bir şey dedi. Əslən, əslən insan özünü öldürmək, özünü intihar haramdır intihar sadəcə bəzi hallarda alimlər icazə veriblər. Bəzi hallarda alimlər icazə veriblər. O da nə halda, harda və necə? Birinci, döyüş meydanı olmalıdır. Metro yox, avtobus yox. Döyüş meydanı olmalıdır. İkinci, gərək xalis Allah üçün olsun. Yəni, nəyə görə mən inciyib evdən çıxmışam və ya mən bir də hansı günah var, özümü ancaq fikirləşirəm ki, şəhid olum ki, mənə Allah tala bağışlasın və ya mən cənnətə tez düşmək istəyirəm və s. Allah sorulmalıdır. Üçüncü, əmir, qoşunun əmiri, komandir əmiri olmalıdır. Yəni, öz başına olmaz. Dördüncü, sən o əməlinə müsəlmanlar qalib gələcəklər və ya döyüşdə böyük bir dənə dəyişikliyə səbəb olacaq. Hansı ki, müsəlmanlar qalib gələcək. Bu şərtlər və bəzi şərtlər var elə orada belə olar. Belə. Amma metroda yox, bazarda yox, meçiddə yox. Aydındır? Yəni, bunlar tamam azıblar. Bunlar həddə aşıblar. Qulatlardır hər bir şeydə. Bunlar gəlib namaz qılanların üstünə atırlar şey, qumbara. Necə bizə? Ona görə o, bu da bir sənnədən irəli gəlir. Taliblər gedib zəncil Afganistana. Çenistandan gedir Afganistana taliblər sufidlər, sufi təriqətindəndirlər. Diyubəndi təriqəti. Hə, Diyubəndi sufinin bir dənə təriqətidir, biz azmış zəlalət təriqətdir. Hə, yəni afqanlar olsa, afqanlar, yəni e, afqan və ya Pakistanlılar olsa, yəni biraz dini başa çıxan, sizə belə rast gəl söz, sizə yəni, Diyubəndilərdən danışdı mənə. Onun xəbər olacaq. Hə. Bunlar sufi təriqətidir. Bunlar məsciddə insanları öldürürlər. Təriqətlərində var belə şey. Fikir versən gəlib bizdə də meçid atdılar məhz. Yəni o əlaqə var. Aydın da yadaşlar. Necə məsələn, kim hə, kim məsələn ə, e, bir dəqiqə, hə yəni duyubəndi təriqətidir. Onlar meçiddə məsələn normal baxılmaq, məsciddə insanları öldürmək. Ona görə o bizim hərdən adam fikirləşir ki, necə sən namaz qılanları öldürə bilərsən? Hədə şeytan. Yəni onlar çünki görürlər kafir bunları. Namaz qılmayanlar, namaz qılanlar kafir görürlər o məscid məsələn. Onlar deyirlər, "Sən məscid yoxdur, küfr diyarıdır." Ona görə onlarda elə dəstələr var ki, deyirlər ki, sad İslamın şərti 4-dür. Həc düşür. Bizə nə üçün? Həc çünki küfür diyarındadır. Həccə getmək olmaz. Çünki sən geysən həccə, pulu verirsən və görürsən ki, o da elə bir Amerikanlara kömək etsin. Onlar da verir Amerikanlara. Ona görə şübhəyə baxaq. Hə, vəsvəsə damsın. Məsələn, dəvətlərinə fikir versən, dəvətlərin nədir? Nə məsələn, namaz qılmayan. Namaz qılmayan olub tohid-i rububiyyə. Tohid-i uluhiyyə olub ət, darul İslam, darul küfür olub əsma və sifət. Yəni, şişirdiriblər məsələni. Hansı nədir? Əqidə məsələsidir? Yox, fikri məsələdir. Lakin şişirdilib. Niyə üçün şişirdilib? Səni aparmaq üçün o fikirlərə. Bunlar müqəddimədir. Namaz qılmayan, qardaşlar, namaz qılmayan birinci lazımdır belə şişirtmək. Ya, sələflər ixtilaf edib. Kafir də deyən olur, kafir deməyən. Lakin bu hansısa namaz qılmayana, pensiya azadı gözləyib gözləyən, aydındır, yəni inkar eləməyən, hə, deyib ki, qılacam, bəli, mən biləm, hamımıza vacibdir, mən də qılacam, hə. Amma hamı ittifak eləyib ki, ittifak, inkar eləyən kafirdir. Aydındır, yəni inkar eləyən necə? Cahilliklə yox. Yəni aydın oldu ki buna. Buna aydın olub ki, bəli, namaz 5 namaz fərzi Allah təala fərz buyurub, lakin buna baxmayaraq mən qəbul etmirəm bu hökmü. Bilə-bilə. İmkanız o kafirdir. İttifaqdır bunda. Amma pensiyada, yəni inkar etmirəm, qılacaq, təmbəllik və s. lafdır. Və salam. Lakin bu məsələni şirtmək, bu məsələni dəvətin əsas eləmək, dəvət bununla başlamaq, bununla bu məsələni cəmatı bölmək, Səhvdir qardaşlar. Və hə, ət məsələsi. Elə bir tovhid-i uluhi yolu. Ət məsələsində üç ayə var. Bütlər üzərində kəsilənləri yeməyin. Bəli. Pirdə kəsiləni yemə. La bismillah desə də. Ha, bu başqa bir söhbətdir. Aydındır. Və ya gözünlə görsən ki, desə filan kesin adına kesinəm. Ancaq pirin. Bax, pir də kəsməyib, ha. Amma gözünlə görsün ki, filan kəsin adını kəssən, bismillah demədən, hə, onu da yemə. Hə, ikinci ayə gəlir ki, bismillah deyilməyən heyvanları yemə. Bismillah deyilməyən. O da deyək, görsün, biri qiblə əhlindəndir, müsəlmandır. Dedi, qalsın asiliyi, fasikliyi. Lakin əsli müsəlmandır. Lakin e, demədi bismillah. Yadından çıxdısa, deyirsə, ola bilsin yadından çıxıb, o heç. Amma demir, qəsdən demirsə, onda yemə. Amma gözünlə görməmsənsə, hökm icazəlidir. Hə, hökm icazəlidir. Çünki bir şərt qoysaq ki, yox, görməlisən, onda təsəvvürlə gör nələr baş verə bilər. Yəni, o mümkün deyil. Onda qəssablar səhər-səhər hamı kəsəndə Favor təhsilətcə tilvidinə lazımdır onlara ki, cavab baxın, bismillah, kesik. O mümkündür. Nə qədər qəssam var? 100 min dənə. Yəni, biz elə şey işləyirik ki, o mümkündür öləsinə. Aydın qardaşlar, yəni hökm icazəlidir. Belə də vəziyyətdə baxırsan, yaşadığı yerə, əgər əhali deyirsə, çoxluq deyirsə, bismillah, rahat yiyinə. Hə. Yox, əgər çoxluq demirsə, aydındır, çoxluq demirsə, Hə, onda çəkin. Ehtiyat elə soruşkinə. Amma çoxluq deyilsə lazım deyil. Sonra üçüncü aya gəldi. Maidə 5. Bu axırda gəldi. Dedi, əhli kəsdiyi heyvanlar, təbii ki, halal heyvanlar qəsd onlar. Sizə halaldır. Hə, biz deyirik ki, biz bilirik ki, İbn Abbas deyir ki, yəni kəsdiyi heyvanlar. Hə, e, biz bilirik ki, Yahudilərlə xristiyanlar bismillah demir. Deməli, deməsə də olar. Lakin bunlarda da qayda var. Bəzi hallarda bunlardan da çəkinməlisən. Məsələn, bilsən ki, şəriətə uyğun kəsmirlər. Yəni, boynun kəsməlidirlər ki, qan çıxsın. Aydındır? Boynun kəsməlidir ki, qan çıxsın. Əgər görsən ki, tokunu öldürüblərsə, yemə. Tokunu öldürən yemək olmaz. İkinci halda yeməyə, yemək olmaz, görsən ki, gözünlə gördün, gözünlə ha. İsa'nın adını kəsdilər. Onu da yemək olmaz. Amma görməmsən, hökm yəni icazəlidir. Aydındır qardaşlar, bunun qaydası budur. Əsələm. Bunu şütmək, bunu eləmək tohir rubiyyə məqamında, dəvətdə bununla şey eləmək, ət yiyənlər, ət yeməyənlər, bölmək cəmatı, Bunlar hamısı bir sənin dəvətə atılıb cəmatı bölmək üçün. Namazdan var, amma deyib onu almamız yaxşıdır. Amma, o da var. Amma tutaq ki, mən tutaq ki, qardaş, deyirəm ki, sən namaz qılarsan, mən gəlib səndən alam. Amma mən bunu, bu məsələni birinci əsas tutmuram, ikinci də cəmatı da bölmürəm. Burası da ehtiyat bilirəm ki, məsələn, bə, xeyr olsun, heç olmaz. Qardaş salamatdırsa, heç olmaz, əlhamdülillah. Burada şey yoxdur. Əsas odur ki, bu lazım öyrişitmək, qardaşlar. Hə, özünə fikir verirsiniz, bu söhbətlərdə biraz biznes xarakterdirlaşır. Çünki şübhə atanlar neyini? Özləri tükan açır, Abahama elə eləyirlər ki, ancaq gəlib bunlardan alsınlar. Bir biznes istadə gedir. Çox, yığışdıraq. Qardaşlar, inşallah, biz inşallah tərpənirik. İsmailidən? Bir çıxanda zəng eləyir. 77-dir qabaq. Bana 77-dir. Yanlış götürmüş. 77 50 hava. Hə. Arkadaşlar bir sənə İsmaildə gedəcək. Hə. Allah razı olsun. Hə, Allah razı olsun. Yəni əsas budur ki, arkadaşlar, biraz hikmətli olun və çalışın özünüzdən hökm çıxartmayın. Xüsusən o məsələlərdə ki, cəmaata aiddir, dəvət aiddir. Məsləhət verin, lan, mən demirəm məndən eləyin. Hə? Yox, biz belə problem yaşayırıq. Biz iki fiyatlı yaşayırıq belə əlaqə saxlayırıq. Yəni amma telefonla alınmır. Düz bir dəqiqə. Hə. Bəli. Aleyhissalam. Hə, Əbrahim. Hə, necədir orada vəziyyət? Beşdə? Hə, yaxşı, biz indi çıxırıq. Şo. Şo, indi, indi çıxacaq altdan. Thank you. Harada olacaq? Evdə oturacaq, yoxsa hey, bayırda? hə. Hə, <coughs> yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qara Məryəmdən İsmaildə, hə. Hə, Axsudan, e, Göyçaydan, Göyçaydan gələcək də, hə. Yox, biz Göyçay, Axsuda gələcək, gələcək Göyçaya. Onlar var, heykəl. Hə, Qara Məryəm, hə. Oradan qalxacaq sağa. Ha, yəni siz o yolda olacaqsınız da. Həm də nardan İsmailiyə tərəf. So. O üçün nardan çatanda İsmailiyə tərəf dönəndə biz sənə zəng edəcəksin inşallah. So, so, salam aleykum. Hə, problem yoxdur, bax. Mən bir o, o, Göyçayda dedim. Göyçay, Ağdaşdan, qardaşlara. Bax, yemək lazım deyil. Onun çay məclisi. Əlhəm də yaxındır. Nə 130 km, 140 Hə, o olsun 170. Yəni, gələcək problem yoxdur. İndi mən, başqa qardaşlar, problem yoxdur. Yəni, təmasda olar? Yox. İndi elə bir şey olur ki, məsələn, elə bir moment olur ki, bir kəlməli söz olur da, məsələn, onunla ki, məsələn, ola bilər ki, bizdə çağırmaq, Yox, biz necədir? Məsələn, yurdun sualları, sualları, forum var. Konkret bir emal var, yəni adam Forma yoluna olsa birisine gelir. Yok form onsuz da sen yollayanda birinci mene gelir. Ya gönder şey mescidin saytına, şey, e, poştuna, e, sayt. Orada post var yukarıda. Gönder oraya yaz oraya. neni? Elə suallar var ki, telefondur veya ya forumda yazın. Ama o suallar ki, istəyirsiniz ki, Təzən mən də yəni forumda çox şərh eləyə bilmirəm axı. Qısa yazıram. Amma elə suallar varsa, məsələn, yığın, bir gün çağırın, gəlib oturaq, danışaq onlar barədə. Problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Yəni, belə eləyək, özə çay məclisi. Aydındır, yəni istəmirik də qardaşlara şey olsun, ağır olsun. Ha, belə eləyim, inşallah belə bıçaqlara problem yoxdur, qardaşlar. Yəni, bilin ki, əsas bizim üçün nədir dəvət? Dəvəti qorumaq və dəvəti yaymaq. Çünki e, bu tovhid dəvətini çatdırmaq lazım insanlara. İnsanlara ehtiyacı var. Çünki bizim ən Çünki burada çox şey Yəni o elə bilənə çox problemlər. Biləm, biləm. Ona görə bu dəqiqəyə yəni çox ehtiyac var. Sizin üçün yəni belə bir şey. Eləyim qardaş, bal problem yoxdur. Mən hazır, lakin başqa qardaşlar da var. O ayda bile verebilirsiniz. bilərsiniz. Şeyh əsas bizim məsələn niyetimiz neydi? Bu işi aydınlıq gətirmək. Yani kardeşler eşitdi inşallah. Aydın mı? Yəni ki, mesela danışır, alınmasa danışır da yazmaq. Ha. Qardaş, əgər əgər bu tələb qılmayın ki, əgər adam siz doğrudan mən Bəli, mən baxıram. Dəlillə, mən əqidən budur. Onda tərkiliyim. Mən özümü istəmirəm. Mən üçün gülə biləm, burada fərq yoxdur. Yolda elə burada biləm ki, mən. Yox, sən danışın, burada dəvətin söhbəti gedir. Burada cəmaatın söhbəti gedir. Sən burada Ola bilər sən eləyəsən, e, lakin sən əməlinə görə ola bilsin başqalarına zərər gəlsin. Tutaq ki, məsələn. Ola bilər sənin əməlinə görə heç nə yoxdur. Söhbət indi səndən getmir. Ola bilər birinin imkanı var, gəlib gedə bilər cüməni. O heç. Söhbət gedir, burada qalan qardaşlar neynəsinlər? Aydındır. Problemdir. Ab, məsciddə də gəlməyəndə mən özüm tutaq ki, lap, mən özümdə hiss edirəm ki, məscidə gəlməyəndə zəifləyir adam. Və təsələ başqaları, xüsusən elmi olmayan qardaşlarla. Məscidə getməyəcəksən, birinci qardaşlarla az görüşəcəksən, ikinci də nə olacaq, cahillərlə çox görüşəcəksən. Və bu da sənə təsir eləyəcək imamı zəifləməyinə. Kimsi fikirləşir ki, mən evdə oturacam və imamı saxlayım deyil. Mümkün deyil. Özə belə yerdə. Əksinə, meçid nedir? Meçid cəm eləyən yerdir bizi. Meçidə adı elə gelirsən, namaz qılmasın. Bir dənə geyib elə qardaşları görsən, artıq biraz enerji gəlir sənə. İmanla biraz. Görüşməyəndə, özün görmürsən, qardaşlarla görüşməyəndə artıq görsən, zəifləmək istəyirsən. Ona görə bax, yəni burada söhbət getmir. E. Ola bilər e, məscidin burada mahiyyəti böyükdür qardaşlar. Cəmaatın bir yerdə olmağı söhbət ondan gedir. Ola bilər biri səndə bir şeylər gedə bilər, başqa gör Bakıda namaz qıla bilər. Söhbət ondan gelmir. Söz gəlir siz bax cəmaat burada, burada qalan-qalan nə edəcəksiniz? Bax belə hərəkət edin. Belə birinci belə əlinin alınmasa başqa cür həll edin. Amma əgər adam doğrudan hələ əqidə çağırsa, baxıcıdırsa, onun arxasında namaz kimi olmaz. Məsələn, sələflər baxanda qılırlar bəzilərin arxasında. Məsələn, bizət əhli olsaydı qıla bilərdiniz. Qıla bilərsiniz. Bizət əhli olduğuna görə. Amma baxıcı zat artıq yox. Məsələn, e, Osman Muhasiri yanında xavariclər. Sahabilər gəldilər, dilər ki, ya əmirül müminin, xavaricdən əmiri imamdır yalnız. Hə, Neyini? Mədinədə ev dustağı idi, Osman radiyallahu anh qoymurdular. Osman radiyallahu anh nə dedi? Dedi, namaz ən xeyirli əməldir. Uşağı məsələn, əqidə cəhətindən tutaq ki, tutaq ki. O imamın özünədir. Yəni, buna görə şirə, əgər dəqiqləşdirin, əgər doğrudan adam hələdsə, mən yenə deyirəm. Əgər doğrudan adam hələdsə, birinci söz söhbətlə yox. Deyirəm, bir qarşı deyir ki, qonşu ki, gedirəm, istədim, gedəcəm işə baxdırmağa. Ola bilər, mənə də yağma hərdən, bax, mən imamıyım, məsciddə, indi də. Mənə də həmin meçidi gəlirlər, bu təbii oldu. Meçidi gəlirlər yanıma. Deyirlər, hər cür adam gəlir. Sənə dəhşət şeydir adam. Şuar var da onlar. Gəlirlər, deyirlər, qardaş, bax ha, sənim nə? Deyirəm, ala, mən baxmıram. Bunlar bir şuar var ki, bunlar bir şuar var, mənə deyir ki, o avamdır, mən onu aldadıram deyir. Ahmak adam ki arabası üzerine varıp geldi ben Allah'tan. Lan sargıt bir yana ahmak. Ben bilirəm bunun ahmaklığına görə Allah'tan. Öz sevabı şey o. Deyir ki, o avamlar mən Allah'tan. Bir iki gəl. Nağla deyib. Babasım sevabı. Üçüncü də ömür. Şəxsən mən